Lūkšanas Uz mirkli aizver acis, atver savu sirdi un sajūti mīlestību, kas no tās plūst. Pievienojies man īpašā lūkšanā, lai piedzīvotu sazināšanos ar mūsu radītāju. Pievērs uzmanību savām plaušām, it kā eksistētu tikai tās, jūti baudu, kad tās izplešas, apmierinot cilvēka ķermeņa lielāko vajadzību – elpot. Ieelpo dziļi un sajūti, kā gaiss piepilda tavus plaušas. Gaiss ir pilns mīlestības. Pamani saistību starp gaisu un plaušām. Mīlestības saistību. Piepildi savus plaušas ar gaisu, līdz ķermenim ir vajadzība izelpot. Izelpo, un atkal sajūti baudu. Apmierinot kāda ķermeņa vajadzību, mēs sajūtam baudu. Elpot ir bauda. Vienkārši elpot ir pietiekami, lai mēs vienmēr būtu laimīgi, lai baudītu dzīvi. Būt dzīvam ir pietiekami. Jūti, baudu, būt dzīvam, baudu, mīlēt.